i na kraju završimo, hoću da završimo ovu knjigu, da sam spominjao da ukratko ovdje, kaže Marifut men ihtulita mine Spoznaja koje, koje se promijenio, uh, promijenio od ravija, od pouzdani ravija. Znači bio je pouzdan ravija i onda pomiješao. Ihtulita znači kad se nešto pomiješa. U stvari, kod nas, našim jezikom, mi govorili, znači, ravija koji je prohlupo. Znači, bio ravija u redu i odnapod u period nešto nije u redu. Ono što on priča, negira sam sebe, sam sebe pobija, sam sebi redove puca. Odgovore. E, definicija takvog ravije, ihtilat znači lakad. Ihtilat, znači pouzdan ravija koji ihteleta, ihtilat znači lakad, znači se poremetlom se pamet. Znači bio pouzdan i onda došao doživio poremećaj u pameti. pameti. A u o čemu je riječ? Znači da nakon što je bio pouzdan, kaže Ademo intizamil akvali bi sebe bil harefi ama au ihtirahil kutube au gajri zalik. Kaže da, da se primijeti kod njeg da ima kontradiktorne riječi, govore, hadise koji prenosi nakon što živio taj neki poremećaj, zbog čega? Kaže, zbog senilnosti, zbog sljepila, ili kaže, ili zbog toga što su mu zapaljene knjige, izgorele mu knjige o nekom požaru, nešto slično, ili neki drugi sličan razlog. Desio se neki događaj u njegovom životu, može se desiti recimo primjera da, se, da, da je preživio, šta ja znam, napad nekakav, napad nekakav, pljačka ili, ili rat neko, ratno stanje preživio i doživio poremećaj u glavi, znači ili postao star, postao senilan, i u, u senilnom dobu počeo da priča drugačije neke stvari, znači vidi se znači, nije u redu kako prenosi hadisa, o čemu govori, ovaj, kontradiktoran ono što prenosi ili nešto doda, nešto oduzme, znači nije, uopšte nije, nije znači, na stepenu ovo koje je bilo prije toga kada je bio pouzdan, znači iz tih razloga znači, doživi poremećaj u mozgu. Eh, od, primjera, recimo, navičemo neki ravija, od primjera onaj koji je postao senilan, Poslu pa se znači bio poznan ravija, pa zbog senilnosti počeo da, drugačije da prenosi hadise. To je bio Ata ibn Sa'ib Saqafi, poznati učenjak Ata. Znači poznati, eh, poznati tabin koji prenosio hadise, ravija, međutim imao je ta I to pozna znanje kad kaže ihtilad fi ahirihi. Kaže fi ahirihi, znači pred kraj života je doživio ihtilad, znači doživio poremećaj u mozgu. Imao određeni problem. I onda hadise koje je u tom periodu, šta s tim hadisma? Ono prijetno se zna, znači, i da uopće se prenosi njegov hadis, oko toga ima razilaženje. Otko znaš kada je koji prenosio? Šta je od njega? Sve kod njega zatečeno, sve od njega prenešeno. Primjer ono kome eh, zbog, eh, zbog toga što je izgubio vid, živio poremećaja to je Abdurezak Saneani. Abdurezak Saneani je pisao koju knjigu? Musanef. Abdurezak, poznati Musanef. Ima Ibn Ebešejbe, Musanef od Ibn Ebešejbeta i Musanef od Abdurezaka Saneanija. Znači su dva musanefa u kojem su sadržani, e, mimo hadisa sadržani su govori ashaba i tabina, o svime selama. O svime svemu živu. U, u tim dva Musanefa je sadržano to, znači e, šta je bilo e, stav ashaba u pitanju kraćenja bradi. U tim knjigama se prvenstveno nalazi. I akvale ashaba oko, oko Kur'ana, oko ovog, sve za bilo kojim meselu u tim musanefa se nalazi. A on je bio, znači Abdrezak Saneani je bio od, znači onaj koji je zbog slijepila, oslijepio je, pa je onaj, kaže, kaže, kaže, e, julekan lakan je Znači, bio, bio, promijenio se, kako? Pa dođe nekom učenik, kaže, šeh, kaže, ti si, kaže, ti si govorio za ovu stvar da je bila takva i takva. Pa kaže, ako sam govorio, jest tako. Dođe na drugom mjestu, kod, e, sa drugim, kod drugog učenika, na drugom mjestu, u drugom sjelu, i tako su ga utvrdili, su pitali da je malo, da nije u redu spomenem nešto suprotno, dodam što nije tačno, da ga isprobaj. On kaže, jesu dobro, ako je tako, jesu tako. I tako, vidi ga, znači, malo nije, nije <laughs> ovaj da, da, živi neki poremeć. Onda skontal da nije u redu nešto kod njega. Znači, da je doživio kako oni kažu. Kaže, lehi fejakulo fe ennehu min hadithi. Nekomu čita neke hadise koje uopšte nije on prenio. I on kaže, tu su moji hadisi, to sam ja prenio. U tom periodu kad je, znači, kad se promijenio a u stvari tu nisu bili njegov uopšte hadis. Primjer onog, ovaj, da je, recimo, da je zbog nekih knjiga, da je, da je doživio poremećaj zbog toga što su mu spaljene knjige, bio požar spaljeno knjige ili ratno stanje. Primjer toga Abdullah ibn Lahija, Misri. Abdullah ibn Lahija bio znači slab u hadisu. I uopće prihvaća. Kad dođe u rivajat nekog hadisa, da Abdullah ibn Lahija znači hadis, odmah zbog njega slab. A to je znači da on bio, onaj, da on doživio ihtirakul kutub, i kod se ne može razvojiti sad kad je, kad pričao one hadise, kad, kad je bio pouzdan i e, kad, je nije bio pouzdan. Uglavnom, propis je ovdje bitan. Da li se prihvataju hadise od ravija koji je, kako oni kažu, e, bi ahirihi, odnosno koji se promijenio u zadnjem dijelu života. Promijenio u svom mozgu. Poremećaj je doživio. Skupina očenjaka kaže, kaže primaju se hadisi, prihvataju koji je, koji je prenosio prije nego što živio taj jehtilat, taj poremećaj. Druga skupina oknjaka kaže <clears throat> kaže la yuqbalu ma rawa anhu ba'da ihtilat kema ma yushaku fi kaže ne prima se ono što je kao poslije toga priča nakon što je živio poremeća a sumnja i ono što je pričao prije toga sumnja u to Znači, to prije nego što je živio poremeća, sumnja u to, e, je li to pouzdano, to jedno to sigurno rečeno, nije rečeno. E, onda dolazi ovdje izražaj koga učenjaka? Buharije, muslima i velikana u koji znali iz određenog ravije, kad je koji hadis pričao, kad se može prihvatiti ako živio htilat, nisu on jedini, znači mnogo te ravija koji su doživjeli to. I kad se prima od nje kad se ne prima. E, tako da imamo, znači, u, dva sahiha, znači u dva sahima imamo thiqada, pouzdani ravija koji su doživjeli htilat, poremećaj u, u zadnjem dijelu života i, i, i e, e, Buharija i Muslim su navodili njihove hadise. Što su navodili, kako su znali? Znači iz njihovih sahiha se izučava ta nauka i zna se koji hadise su prenosili, da taj hadis koji prenosio, prenosio ga prije Htilata jer su ono dobro tvrdili. Znači oni su bili na tom stepenu učenosti i znanja da su mogli utvrditi kad je koji ravija prenosio prije nego što živi poremećaj, koje hadisa, a koje je, je prenosio, koji, e, koji su znači, došli od njeg preneseni nakon što živio taj poremećaj. <clears throat> Uh, ima napisano neko, nekoliko knjiga u kojima je zabilježenje ovakve vrste hadisa. I s time smo završili znači, ovu knjigu, radili smo po knjizi Tesiru Mustelahul Hadis od doktora Mahmuda Tahana, egipatskog učenjaka koji znači živio dugo godina u Saudiji, predavao u Saudiji na džamitima. Subhanak Allahumma wa bihamdika šada an la ilik